<clears throat> okay, um, dugang puno no. Katong pagkama sa ipiano nga according to God's dream me, uh, ah, usala na siya ka aspect sa atong uh, music business. Okay niya ang dili na to kalimtan nga nahibaw na tao ato na ning na determine nga usa kadako kadyo pinakadako pun nga potential sa business is uh, katong combination sa three talents meaning poetry nga himong lyrics poetry ha poem sunindot nindot nga yung pagkahanay himong lyrics uh, so butang tune no so um, uh, poetry and then music and then katong background sa arts lang it, it either kuhaon gikan sa mga video uh, ah, ng mga gikuha no sa playbot mga view or ilang kaguling mga drawings uh, ilang mga drawings <clears throat> pictures na og video so mo in other words video song no video song video song nga uh, duha ka klase na ang voice ang usa is video key walay voice so tabang tabang katabang ta kayo ni sa pag pagdevelop sa music nga talents especially sa mga Filipinos kay Filipino man ang gaunaron sa kining pagka music nga uh, talent talented no unya kining uh, kini dako ni siyang trabaho kay ato mang i-mobilize no rekruton tapukon ang tanan nga coordinate tanan bisag online lang ni or home base lang ni nga klase nga teamwork din ang usa ka grupo moy maghimo sa um, magsulat sa mga lyrics or poetry um, ah, then i-arrange nila nga mo kan with measurement measurement meaning kuan ba inihap ang mga syllables uh, verse to verse or line to line anak man na siya so mo ni sa mga taga mga writers then another group kung dili ka na dili dili 3 in 1 ka dili ka 3 in 1 dili tanan nimo turo ka talent ngita tag tawo nga mo mag-tune okay mo mag-tune unya so koordinita nga kuan gani siya ang iyang ability is dili lang pag mag-tune kundi kamao siya mopili sa tune nga musibo anang klasiha nga lyrics kay na may lyrics nga nag-urge or nag-tud nimo man padalion ka nag-tud nimo nga o oh, kinahanglan buhaton ni nato urgent ni so ang sakto nga musician or tune maker mili siya og tune nga dili luya or ma, ah, mga kanang biting nga dili luya so matching mo ron matching nga nga tune siya so sib kamao siya mo ni talent sa tune maker kamao sa mga sa tune sa mga words at the same time ang iyang tempo i-matching po niya kung ang lyrics bahin po daw ka ng magdalita magdalita kay mo nitong kabahaton kinang emergency ni ana o yawag mo na ho ana tahag mo itod nga maghimot ani ana so nga na pud ang sibing tunada o talin na sa mga magama sa mga, mga tiyon mga musician composer then uh, lain po tong diri na sa video lain tong diri sa video so ang sa video um, magyapon mo sibo ang ilang video nga gamon video background ng gamon or background ng picture mapamove mga yapon nato ng picture namatay paagya na sa mga video editor nga dili kay still ba napo ibang still na ibang kanda po doy nga mo sibo kayo nga usar ka picture bitaw sa ka picture ba kanya kining pundo siya yang kita lang nimo nay video na siya nalay pundo na siya pero ang galihok lang to itong water lang ba water water na kay si moonlight no moonshine na na water na ano, jam kita ang ang gamove lang sa picture is katulang kuan hinanay uh, hinay ka tong move sa sa tubig niya kuantong light po mo ubay ang light may kanta nga nga na nga di na kadyo sibog di na kilagsibog kadyo kanang lalay mga pictures ang kanang move, movement kanang kanta nga midnight blue ano mo to na naka naka ko na nga kining bay bahin na siya og kuan ba kan uh, ah, bahin og kanang moonlight ba moonlight o kanang midnight blue pod night and sound in the pavement so meaning moonlight pwede ra moonlight ng imong picture generally pwede pug steel kana ra si sir pwede na maganta nga di ka makinulan og daghan ka og mga kanang pictures pero katog yung kanta po nga ang story mo is parang greenfields di ba greenfields uh, pipila na ka mga picture pod or video kay lalain mga eksena may eksena man na so katong kanta nga kining nasa desert bitaw nga kapon na sa kata um, na pwede ra desert to na gamay ra jutay ra ang mga kausaban sa picture uh, so di ana sa ang scale na sa mga kuha na pod artist painter video maker oh, ah, oo video maker pero sige na appeal na lang ng kanang ang ato ano mas nindot og it it og jarid nga kama kamao sila sa arts og pagpili og mga picture pagpili og mga videos pag shooting og mga videos nga musibo and then sila po ang mga sa video mismo aron sa video finalize ba finalize sa video pag kuan sa audio na pagama na gid sa video song ba then video kay and mo mugwa na ang katong kuan katong ato nga isibo na sa tune isibo na sa pito sa pito ka chords na siya mura og ano kanang tingis sa kadaghan daghan ka mga mga mga apps bitaw ko ya believe ko lagi akong gipang pang explore daw sa mga sa <clears throat> Google Play kang atong mga apps na nga mo kayo ka almost tanan na na cover pero when it comes to going godly going godly sibo sa Ginoo dako pa kayo potential dako ka potential dako kayo potential kay kini man daan pag adjust sa tanan 440 gud tanan o man tag di tanan almost all tibok kalibutan ng mga songs 440 oh, 440 so ipang adjust na tanan nato into at least una sa tanan is kung A na nga mga 440 ari sa A nga 4 uh, ah, nga 396 na to ipang adjust po, bisan pa tan, basta tanan ng kanta nga gigamit nila ang 440 nga tunings balag asang asa sila nanukad nga chord as their key pwede F ba, C ba, G ba na pwede na bisan sa na pero imo gitong ipang-adjust ang ilang G imo ginang adjust atong G so ang ilang G is uh, ah, 785 di ba kaya ato is 741 85 lang 785 plus 44 man so, oh, so simple fact ang first step nimo is i-adjust na to 741 so manay first nga sibo uh, ah, first nga gi-change na to and then ato pang i pang translate to into atong unom nga mga K inom ka mga chords aron <clears throat> kung laki mo kanta na iyang laki diri sa ubos man na mga sa doremi man na nga sa ibis sa sa ABC chord ABC pwede pag D okay. ang sa voice mga laki o niya ang diri sa mabay pataas diya sa mga pwede EFG na hmm. so sa may meaning na dakong trabaho dako kayong trabaho as in dako kayong trabaho kinako ang trabaho busy kayo ta manaka ang atong pagbaligyaan na eh per per choice lang so pila ka kanta ang pwede magdaghan na pito kada kanta so pila ka kanta lang ang ma-cover sa kada kung gamay pa ang ESP pero mudaghan ng dagko ng dagko ng ESP kana tinuod na dyan na stable na do solid nang <coughs> hugon-hugon pa karon nga wa pa kung saksidog kaplag yun nga uh, naay sa ka um, isbing kamay pero 1 terabytes na so daghan na ta og mag kuan masod ng mga songs adjusted na to mm. wa pati labot ang atong team nga magama og bagong mga songs ha tong katong uh, ah, group na to nga magsigama og poetry ila magamag mga tunes new tunes new songs og katong grupo nga magsigama og kuag mga sa video background um, sa sa fresco gitong bag-o pero kaning naa na mga songs nato dako ya trabaho kay bisan sa paggamat sa video mga design nga musibo juga do tagsara man doy eh. tagsa pa ang musibo jud sa tanan kanang kanang gingon bitaw nga kanang gianggaan og video fit mus, mus, fit jud kaadyo sa nga video ba Hmm. Mga lami na lang ilang mga videos pero um, maihap lang ang musibo gyud. Najay makasibo yun pero mga mga ihap lang sa tundo. More on dili mo fit pero nindot ihap ng background. O mo fit galing pero generally dili jud kadyo per per per line bitaw pag sulti mo fit da jud ang musibo ang gi background to dako Tako ka dyan isang trabaho. Tako nga trabaho. Pero abi ninyo ang pinakadako ka dyan nga pa'y limit nga kining uh, <clears throat> nga sa music music nga ako nakita nga grabe pa kayo ka unli pa unlimited unlimited abi ninyo ang pinakadako nga abi ni Judoy ah, ah, na-mention naman na ni in, sa so, saka podcast o agyutok talk na ho o sa ahong sulat ang kanta karon sa tulo ka love sa tulo ka love ha love for God love for creation love for self kanang love for self kanang um, dili na sa music more on love about woman love about sexual love love about ah, kanang man nagitaw sa ah, in English nga erotic love e, sa Greek is eros love love concerning ah, woman or sexual love marriage pamilya na maunay nagkumpos ron as much as 95% sa tanan pila ka billions kang kanta mo nag mao na nagkompose karon kaya ang mga tao ang maturity sa mga tao wala pa sa chakra 4 nga mubukad sila nga makaila sila unsa ka wonderful ang Ginoo ug ang mga brethren makaisunan nga dayigon ang ang ang, ang creation Ah, ang gauna na si King David ganang Psalms uh, ah, na nasa natay mga 150 ka Psalms nga bahin og nag-praise sa amahan. Praise God. Um, ah, mudahig ka ba sa isang gibuhat para sa atong kuan sa atong sa atong sa atong life sa atong gibuhat niya nga gitagaan tag gift example including ang one of the biggest gifts sa Ginoo is atong wife atong Paris atong lover gift na niya na way nagganta way nagpasalamat kayo niya ana ating children gift na niya oh wa kayo na pasalamat ana karang healing gihil kani siya kung naa kay ah, kanang mga agi nag mga lisod kayong sakit terminal na ba agi miraculan naman daghan na karon pero walay kanta gama kay wa nagi kamao wa ma-express og kanta ba oh. pero nindot ka dyan na kaya pa kaya kung kunan siling kung kayo ning uwan muing kag maangay bagdi ang tawa na <clears throat> okay mag igda sa ko sa dang istorya no kay sakit akong kagid <laughs> muing kag muangay ba pa ang mag kung kanta di ba mag para ato maghilas man si isipan taga Ginoo kana mga first kana mga kasi naman we awit na sa higiran first place by wordings lagi nga nag-explain dito nag nag-tell of story bitaw yung mga tune pod kanang more on him ra bitaw kanang mga religious mag hilasan kay di pa pud mga Diyos nung nag-isa pero mga Diyos nung sila maganahan na sila na pagka ng mga anti-God pa kay ang ilang experience doon na pa sila ay um, grad sa ginoo o grad sa religion o diya pa sila sa o daghan pa sila ma, ma guilty pa sila basta dili pa kayo suod sa ginoo pero katong gagi nagkalisod sa life niya na partner ang ginoo kato sa King David kay Kwamuzak from uh, mercy feared nan himo siyang hero katong gipatay nga si Goliath pero during sa iyang kwan yang pagka shepherd uh, ah, yang makontra katong mga lions mga hyenas na mga tigers um, kwan na siya achiever o hero na siya um, severe na siya dahil ito gaman niya kanta ah, gaman niya kanta kay makalugar man siya kay uh, di man pagkanunay mo attack ng mga lo, wolves ug mga tiger kalugar sa maganta kay samtang ga sibsib ang mga mga kamiro niya nga uh, eh, kundi sa magpaktis sa yang slingshot kay man to yung defense eh? slingshot hindi siya magpaktis uh, ah, maka himo siya more on sa music jazz ang haap yung haap ang ah, ganun na nakakusog kasi naman okay another another problem dayo kusog kalit og uh, ah, hangin din may pray ko request ko sa kripto uh, ng dali ra lorang linaw na kayo so magkahilak ko magka ano yung mga secret na manifestation ko secret ko atong personal experience na natas kalisod helpless mo kita sus og habi ninyo kas ang blow sa storm na gamay ng hawi sa atong mga atop dari watay kapalit bagong atop nga ukang-ukang na ang lansang ang lisi ng atop to na dadyo mga tumbay ako kaning ma na agapan kay ang itong tapakan katong sin nga guba jud na tangan og mga tulo ka bagong sin okay kung daghang part sa mga sin nga karaan pa nga nanay mga samad mga buho nagapag mga tapatapak tabi pero gamay sibog ni may mga hangin nga bisag di kay kusog pero may ang sa audit mga buho balik dako jin trabaho nya guba ang atong kay di man digon eh, yung mga, mga kahoy nga kapugan ning babag dali ra jud po ng bahay so kani vulnerability mo kita vulnerability vulnerable ka madlan ka di ka kublan nga way walay walay at walay bungbong rin diri sa second floor um, basa da dyan nah, mga kan atong nah, mga Ang masin na itong bitay diri. Eh. Ang mga hidanan. Pero karon wa jud ning kuan is hilom ka dyan sa ang uwan wa jud magka aksog sa lisig may undang balik sa ka undang. Kanunay mga kapila na ma experience ng klasihan na uh, miracle personal ni nga uh, hangyo ni Jana mo, mo reply na makigtok po ka sa kaning angry spirits sa wind nangyo kanila uh, nga ba humble nga kan Talino na kayo ah. a few minutes lang um, ah, nakatuluwa na to ani maka kung ang sa day katinawid na sila bitaw di na to makita <clears throat> so nga ni musician ta magama tawag kining kanta sa parehan ng kantang gigama bitaw ah, na bitong Jesus take the wheel oh, one experience man na ah. so kining atong experience nga na ang Ginoo interview na to uh, atong i-narrate another song na siya kung <laughs> composer ka na uh, nikalit og unos and then di imong express putik ba putri express nimo ang imong pagka helpless pagka vulnerable nimo ono walls imong balay way walls ang atop kana mga gisi-gisi na gamay na lang nakang-an ang mga nails gamay na lang ang nails nga naghawid ikaka-afford og palit og bagong nails og bagong bagong uh, galvanized iron kay niya ka sa time para nako na sa time na luya na di nakatrabaho di na dawat daw trabaho ana ba and then jamo na jud kay strong material nga nahibaw jud nga imong mga aton ka ang imong katupan kamay na jud bikil ang nagpabili na ginimo nga pangbato or imong strong material ang gugma sa Ginoo nga mo mupugong sa may ops labay ra mo mga winds labay mo magama siya invisible nga murag wall ba or fins nga okay ato mababaw ayaw tang ang kaning atupa kay kuani helpless kayo ni wa nay kaya ang tagiya ni old man old old people na help wal, wal di na sila kaya silang kapasit wala sila kapasidad nga mo paligon silang balay Kamantay ka tong kaso nga balay ni may pitring katong pagdinog o oh, nganong man ma kuan dako nga damage gamay man ini ano nga kuan mo ng kahoy mo mo adjust tinuod man pero wa ang bigger na explanation na is um, doon na spiritual force nga nag-protect uh, sa mga tao nga pobre daw na pobre po sa kasing kasing humble ang pinakadako nga akong katag ng example na katong bagyo nga Pablo nga naguba sa area sa kanang bitang Conval area kanang kana kanang Davao del de Oro na kanang bagong Davao na ing, ing lain na sila na himong another province Daro de Ero katong gipuy-an ni Kuya Silso nimo magwang ni Kuya Dadang goalkeeper na mag magwang nilang Elias ba unya na diyan katupong gipuy-an nilang kwan nilang asawa ni Kuya Dokdok nimo ilang Iriam na and then ng Ate Jima ba then paingon kinibaban jud kato ng mantugan nga gold mine katong uh, wala ang gold mine niya niya <clears throat> dito gani dugay na nag nanindas lang na may konrada may kunding dito um, dito gasugod create ang dako kayong bagyo kay mga gipang putol mga kahoy uh, um, angry man ang mga spirits na sam na sa gimincho sa ginoo nga mo plus mga chemicals pa katong sa mercury um, spirits may kanang alis nga ba nga mga angry niya pila ka years na to nga nagtapok sila kunya nailang pagi mo kamaog storm para nang diri sa kating san nga gikan sa mga kanang mulusot sa buho nga uson ron init kayo na pagkalon niya ang yang gi, gi, gihit niya nga uh, mga ocean pro Atlantic example Atlantic Ocean so bubukaw to siya mahimo to siyang storm nga gitawag hurricane dito sa Atlantic Ocean nga side pero kung dili si Picas si Picas America sa, right side niya nga Pacific Ocean kay ang left side Atlantic man dili sa Pacific Ocean right side, este, yung unang dapit sa kaning Philippines, Japan na, China na. Kaning Pacific Ocean nga side, mabukaw ni, ang storm nga gitawag ana is typhoon. So, uh, man ay normal o kasagaran nga storm making. Pero, ang gimension sa Ginoo, sa NR, ah, other than that, kaning gubo ni mo ang kuan um, lasang si putol bilang nga laging kana uh, ang dunay behind ana nga spiritual nga nahitabo nga mga suko ang in charge ana nga mga kanang guardian spirits pa ang liuba ni mo ang area mo ang na sila uh, kadtong Pablo nga nung kiting kusuga to grabe na to gatapok na sila na for so many years na pila ka years nga laging and din katong ang spirit ikan sa mga chemical sa mining um, ito na combine sila grabe ka devastating nga ah, kining mismo gining nga ah, testimony sa taga didto ha nga imbiya na after sa pangtabo unya naminyo sa diri sa Bohol taglaran siya nga drive og tricycle so that after nun, sakay ko ni Ja, sa asa mong kuan diganan iya kung nas gasulit na nagtimingan nga nagisulan bahin na wapo kay balo nga ka didto dito kadurang pagka katong timing si Jare gisulti ba nga nung didto ko nung pero tong timing nga batan ako man dito ko sa Davao kay dako gikum nangumpra ko so wak ko ka kuan sa panghitabo nga luwas ko ug mga relatives igo gisala uban patay gutad-gutad yung kuno day gutad-gutad ang mga parts sa body tungod sa kakusog adyo nya bilang tubig tubig lapok bato na mga sanga punuan sa kahoy mo mak mo ni mo mo kusukuso ni mo umaigo ka ang, ang o ang lawas ang tiil ana lagyo ang abutan pinakuyawan na ng unya kining okay. kining mao no nga ang mao to gruesome ka jo ang word na is gruesome kanang grabe ka terrible ba terrible uh, horrible ka yung kitabo ja ang ka, grabe jud ka ka jo ang bagyo ang uh, fierce ka jo cruel first ka fierce ka jo ang hangin o ang tubig niya ang um, isa ka kaso ato matod ni Kuya Silso ni mo nga mugang gagang og ni Elias nga itong dispatag nga habog ba habog man jud ang kining saging sa tiyang gingon nga nawa ang tibok saging na puno og lapok nahabog ang area Kuya Juan, pwede masayop ko sa ahong memory pero magmao na yung isulti. Uh, dili, dili nga kanang nakuan sa tubig ug lapok but ka karon og na, na kung katong tubig nga lapok basa-basa ba to nga naka nakaus-us na basta katong ang yang gi-impress nako nga napuno sa lapok ba nga kadlukan og nasulid to siya so, tabunan habog jud ang ang nasaka nga level sa yuta up to di tumoy sa saging limang kana kasi ha nga kada ko ang amount sa lapok to balik atong kinababuan dito sa babaw pa katong gingon sa driver sa tricycle nga ang istorya ang yang lula dakog kelebihan mga pila ka itariya to uh, habag na malabi mano kati basis lang anong, ilang mga income nila dagko mag income dagko man sa kalabihan pero 20 kilometers kuno gikan sa ibabaw ngadto sa ubos nga syudad ba to o lungsod 20 kilometers ha dito na malhin na data ng to uh, lubi man lami ni kami to eh, umalig na puwit ka o kanang writer ka kaya aho hilig man um, aho ning lain na min sakto na nila. Story ba? Story to tell. You have a story to tell. One story lang aron di kay libog. Anya matong na adto sa syudad no or sa ubos, taon ba to? 20 kilometers lagi, layo kayo. Pahak og limpyo tong ilang kalubihan unja mao na niyang miracle ang gingan mo katumayon sa nitabo sa balay ni Mami Petring ngano man daghang mga laming bahay do kay marag kang income mga tao mga kungkit nga bungkag ibot ng uban kungkit ha ngano man tong pamilya nga ning ikyas ilang balay marag nagguba sa buwa mamensyon sa driver tricycle kasi ikyas sila sa ligalig nga area ang tamalikay sila dito sila na punta sa kapilyang gamay. Gamay lang kapilya. Simentado siguro pero gamay lang kapilya. Ngano man sa tanan palibot guba. Pero intak man ang kapilyang gamay nga tuwa dito mga pobre nga katong usa ka pamilyahan nga pobre. Nga wa gi sila matatsahi. Ilibutan sila distraction. Sus, yung gamay kapilya, may imagine mo pila na kapilyan sa pamaggana atong mga lubibe. Uh, ah, nalabay yung mga ubang kahoy ingon jud ang ingon jud ang laki nga katong konsulti nga pure jud nga milagro no duhay agid to ing recognize ang Ginoo sa katoliko nga religion kay ang mga tao dito buutan ning recognize sa Ginoo ug kadto jud mismo tong pamilya katong mga pobre nga mamembro tong sa kapamilyahan nga pobre naming bakay ba yung tago dito duha agi na ba kay ang Ginoo mo mo, mo recognize mo Ginoo sa religion nga mo, mo recognize pud niya ana sa ibang area nga ko minus kayo kuan niya recognition ah, di pud kayo mo kuha sila oh, pili mo Ginoo pud alab maya yung kan ba, ah, di sa mo matter mo consider anything nga lang nasa imong kasi kasing yung mind humble ka mo magra yang ipas matanang konsiderasyon si na nimo dato baka gapuyo baka mansyon ano ahadi na niya o ga ikaw bay bigar baka ano basta kay imong heart ug mind yan adbon so why discrimination ang Ginoo uh, matabang siya matubag siya maputik siya anyone humble heart uh, ang humble mind ang humble heart ang gi di agad niya di siya matabang sa mga proud kay uno nga itabang niya gireject man siya ang iyang pagtabang pero na di general nga tabang na general nga tabang pero sa mga specific nga parang general nga tabang or blessing para nang pawanon yang ura tanang kanang area ha kung na may mga datan mga buutan mga datan man namuyo diha di man tanan buutan nganong mabenefited maapil ang dautan kanang iyang sunshine uh, general nga blessing na siya og tabang nganong tanan man maka experience anamo tayo mas dautan dihang lugar nganong apil man siya uh, makapalit man sa bugas muli man sa ingon nga di siya pagkanon sa Ginoo maka-income po siya bisag sa drugs siya nag-income pero naka-income gyapon siya mga na ba general blessing para sa tanan pero doon na specific nga mag special favor bitaw mo nang Ginoo sa katong the more humble nga nalami mani manangalami ang ang kamauta sa seven chakras kay ang key ani sa tanan og na ditay unahon ang chakra number 7 nga kanang humble maminaw ba maminaw ka mo consider ka mo admit ka mo accept ka sa imong sayop o mo-accept ka sa mga truth open-minded ka ba ano makagspong habang mo suyop di ka mo roon tuk tok tok tok tukatib tukatib daghang ka time spend mo on listening listen ka sa mga experience sa uban listen ka sa mga opinion sa uban mo consider kasi ang side bisag wa sila gisulti pero maminaw ka sa ilang ipangbati ilang sitwasyon caring ka sensitive mo na ang him, him, humble person sensitive dili sensitive nga dali may ubos kundi sensitive nga dali mo bati sa uban makadetect siya sa need ba nga mo yang i-provide yang i mo response siya accordingly mo na humble mo na bigger meaning o real meaning sa humility kanang chakra number 7 nga na ka daghang kag blessing madawat sa imong life plus linaw ka sa imong relasyon kay ngana ka damo damo ka kaaway gentle mo kayo hmm. hilom nga hilom nga wala ka mag kanang kanang bitang wa kay grads na may uban nga hilom kay nga na, na kay kay ubos ka suko e benga ba benga di man mao lahi man na kanang hilom nga um, gentle natin i-describe ba na nag-listen ka, nag-sensitive ka sa mga feelings o dili maba, dili ma-express ng mga kaubos pritan or mga needs sa uban. Uh, sensitive ka paglabay nimo sa merkado pritan. Hmm. Kay Magaditik ka ba? Mga ah, ito kay nabantayan Tagaling ko dito nga marag kandulo ni mo. I-fan out nga makilili mo so tagaan mo. Open ka, open. Nag nag-observe ka. Watch, watchful ba? Nag-watch ka, nagbantay ka ba? Di kayong di ko, di ko, di ko. Di ko. Close ko, di ko, di ko. Kay, di ko gusto tabang, di ko gusto makibaw sa mga need. Ako, concentrate ko sa mind. Concentrate lagi ka, pero dili ka successful kay bisag ka concentrate kasi mong success di ka sensitive sa kay habit nga sensitive ang imong mga idea kabright ka adso oh, ato mga idea di mo sibo di ta we need the and we need to be expert sa ating palibot kay ang atong idea i i sibo magod kay okay daghan ka adso kag nahibaw-an theory ba mga mga tactics uh, ako claim ko nga na ko pero di ko maminaw sa palibot muhat ko implement sa ang nga na di di di mana pwede di mana sibo di mana pwede isibo mo nimo sa sitwasyon nadalain ba yung mga sitwasyon mga tao na naigtasan mo na appeal sa wisdom nga dili lang kayo nga puno ka sa mga rami nga mga solusyon mga taktik mga strategies mga visions mga mga mga methods mga formulation formula mga apps whatever kinahanglan ka nga katong lugar nga butan ta nag-serve ka as ikaw consultant or or imong farm palitan na uh, implement ko sa imong hibawaan oh, dili magsilbi ka ng kamao ka sa environment maminaw sensitive kasi environment kay for example one example ang lain-lain mang suwil halahala kag tanaw mga prutas sa dili mo sibo ang suwil na may suwil nga maadyo ang mga limosito nga suwil nga dili maadyo ang mga limosito ang the base sa mga limosito kanang lime limey kanang limestone na mga underpod timo nga ang mga limosito ana Uh, so, gusto ka masucceed sa imong orchard, imong putasan, maminaw ka mo reef, tanaw ni mo ang sitwasyon, ang imong circumstances, ang specific condition sa imong yuta or farm. Nga ba? <clears throat> So, nindot ka yun mamaster ta ning chakra number 7 kay mato sa Ginoo kung unahon na to ang chakra 7 meaning humble make gentle ta sensitive ta sa need sa uban di ta mo mo mo tabon sa tumata o dunggan nga so to speak kusog kayo ang in sa yang spirit nga mo adto sa ubang part sa atong ang supply ba part sa atong sakra mo mo kusog ang activation sa ubang sakra kung ang imong 7 may master ka sa 7 kusog ka sa 7 kay mao mo mong entry point mo gid natugtahan entry point ba sa imong paghambol gi-open nimo imong sakraron mo usod dang energy sa Ginoo nga mo po mo activate og mo mo stimulate sa uban in other words to be humble is the first step sa imong pagka perfect pagka successful <clears throat> katong successful nga um, really humble mga proud uh, na lain sila taktik po ang ilang taktik is uh, kapit-kapit na kapit-kapit na sa mga powerful ninong-ninong ana dag mga gifts bribery ana hinahanap mo ng mga taktik nga mm, o kailangan mo gamit sila mga illegal mga businesses gusto ko yung kwarta mga sebo na way of the world na nga dili na malutay kay the more destruction nga ilang mahimo mga guba mga mga lives ma-destroy ang mga kabataan sa sa <clears throat> ilang gibuhat nga pagpayot sa mga mga, mga sebo sa prostitution dunay kami nga nangad gaba nila sumbalit na hindi na mao ang sakto sa success ang way sa success is kanang gingon sa proverb nga or sa verse ginoo nga the humble shall be lifted up and the proud shall be abased ipaubos eh, ang humble shall be lifted up Musaka siya. Musaka siya. Mm, manay role ginila. Daghang mo support nimo. Sinja dinon mga tao diha kung humble ka anong lugar kung ah. nakinegosyo o nakatrabaho oh, paborito kanila ganahan sila nimo ganahan man sila og kanang humble ah. na ikaw kanay tawgon ikaw hayron kanay eh. sundang kwarta or kwan nagkatindahan ikaw may ipatronize na mas mangay sila nga ana sa imuha sila mapalit ay friendly man ka humble man ka so nga na so tempa pa isa man ta to kaniya na isa ta kuan kadtong um, okay mm, kind of songs sa haranggingan sa it total of billions of songs billions na siguro taghan nila kaso kilami ano makuha tanan na ang story nga ilang gitel more on personal nga kang dia sa family sexual relationship marriage no or kapagkasan nila sa ilang relationships with woman more on woman o family more on woman jud ang mga kanta more love love ba nga ah, kanang gitawag sa Grego nga eros love dili agape love love God neighbor dili more on uh, uh, love na basic For, love of self ba nga kuan saklawan ba na experience nga sexual love gitawag po ni sa English og eros love erotic love um, or sa Greek ng word nga eros ang ang K ang root word sa eros Greek word na eros love na ang lain Greek word agape i-adapt na sa English na agape Greek po na sa word which is love for God and neighbor now dako pa kajo ang ang area nga expand expand ang talent nato tanan expand din ang kay sugod at usa nga pabiling usa as we grow mo daghan ang atong talent hmm daghan talent hmm, imo mang ipang imo mang pang i planaho ang i ako i cultivate ang akong ubang nga talent nga o hilig man ang hilig ba nga wa kadyo nako ma ma matiman so ka, medyo expand Although, dili pa kayo wa pa yung mga laming produkto pero uh, di ana nagsugod na sa kuan na ako ah, nang ipag-expand ang akong yun ako yung mga activities nga kasugod na ko reach out or concentrate sa akong music na talent din sa akong arts na talent video video na ana mm. Bisa dili kayo mo abot sa time nga lindot na kadyo mga kanta lami ka kay wa ka dyan mo gama mutabang niyong support para sa nila nga supportahan ka gamang idea libro dayon kamang tunada kanta dayon grabe may nagtilabang ngay ka ng business mo lang yung passport business minded mga sila so lain motiv mo pa motivation nga paspas ang paggama og mga product nga songs uh, books dito na kay usa ka kanindot nga kanang doon kay lami nga story to tell butan ta kanang kanang bisan ka nang biktima ka na biktima ka o kanang uh, rape o kana or battered wife ka imong ah, imong life battered ka um, nai offer nimo nga mo offer nimo nga okay tell your story ako bahala pagka maglubro kami bahala mo bless dali kayo sa US bilib kayo ang, ang ilang ang ilang support system teamwork system kay magkakwarta dyan po sila na, na, na tied up ba sa pangwarta nindot po kay ang benefit daghan mo makaibaw sa imong mga sa lessons nila lessons mao ang uh, taktik sa dugay naman ang ano, ah, sabtan sa uban po kita kayo kahibawa taktik sa mga Europeans o mga ubang lugar nga naitalin lang anak dito sa Amerika gina kana si Yani kuya ko si Yani di ba tap mangina siyang uh, ah, orchestra man composer musician ya yang grupo multiple na nga mga instruments di ba na mga creative kayo ng ilang mga kwan panghimo uh, ah, Greek man siya gikan sa Greece man na siya pobre na sila Pukibao with ang mga taga European maning guys no na, for the support mga tao nga kama mo gama arrange sa kanta mo palami ang background sa mga instrument nga ikuan back, i, eh, background or appeal na Amerika gyud mo nga padala na si kuan yan ni sa Amerika daghang mga storya na og imong uh, ah, tanan ng mga lami, mga hawd ng mga musician sa Amerika, mga composers, mga singers. Daghan man gikan sa Europe ug gikan sa ubang lugar. Uh, nga dinno nga lami ang support system sa Amerika din mo in up gid og dakong kwarta. Mao pa ni motivation nila usa. Uh, nakuha nila ilang kwarta na na perfect silang talent which is good already na nawilty sila kani akong consultancy analysis nako akong mind sa kanang skills so, katong akong 4 years alturas nga grabe ka intensive nga tanang klaseng mga kanang imagine na alturas tanang klaseng negosyo up and down ko bisa asa anywhere I go di ko mapudyo so na hasta pa after sa work pag analyze pa ko sa akong mga mga key studies mga problema nga akong uh, kuan mga different nga pila ka negosyo aron gana aron gana kana akong nakuha 4 years na ha? Ah. Kaya, di night na di gamay na ko katugan all my 24 hours or almost 24 hours a day consultancy consultancy na siya gabi ka Nasukod nako na ng akong abilidad sa consultancy ka ng pag-analyze ng business nga advisory man no gama kag mao kay mo guide sa mga ideas katong gipadako ni sir sa sa second year pa ni kwadto tapi di pa ko whole 4 years adto sa Alturas pero in kana immerse na ko kayo tanang mga negosyo na basta kanang mall good mga supermarkets kanang mga negosyo di tanan nganli na tanan apil tong tas gawas meaning ba diha atong supply nga negosyo ba tong prawn pan ana mga pigiri poultry apil tong mga support nga services ma shop nga nag-ayo sa imong mga sakanan ana tanan imong rice field galingan sa turas ana ana feed mills mga feeds mga ana um, <clears throat> daghan man kayo mag back up na negosyo sa sa supermarket or sa mall sa kaso sa alturas ang sa uban kumpara sila dili ilang di sila may produce nagpuras gamit daghana ang support ana nga sa sa likod na pwede naghana ka dyan ang kwan naghana ka dyan lahom ka dyan kwan mga negosyo nga kung nabaluan niya um, ang reason nga nung di mo succeed tadri sa atong bakery dili nga reason nga kuwang taga ideas taghan ka sa mga ideas ang wala na to is kwarta or kana commitment nga mo tigom kanang mo pwersa bitaw nga mo mo murang mami pralu la mirin jo nga mo pirsa kita mo sacrifice nga di mo sa pagsun nga di mo gasto ah, uh, um, so pa zero cook zero manok throughout the year di arasa sa buwad isda nga bartuhon atol mahalun man ma isda which is half sa presyo sa baratung nga isda nga gitamay nato di sila malit mamana mga isda Pero kaya ko na to magkwanta, mag-austerity, in term of austerity. For the sake of i eh, something nga imong gustong paliton or i-afford sa mga makina, example, shop, kagamantag shop, mga kanang na kompleto tag mga acetylene o kaning building machine tanan mga, mga tools nga makagama tag mga oven nya ana so mo grow jud mo grow bilang kan jamoy jamoy no pain no gain kung dili ka mo sacrifice dili ka mo sacrifice kanang sa challenge ah, sa kun inyo bitaw uh, okay ayo kaon saan naman kanon na ginamusa para mak maka-afford na nga na ang real nga kuan will strong willed nga mga tao visionary nga mga tao mga story sa mga nangadato daghang sacrifice gihimo sila In fact, ang sacrifice ni Steve Jobs na nahimo siyang um, person to remember sa tibok libutan throughout history kay ang iyang na-contribute is computer o ganang iPhone, cellphone. Sacrifice niya ang love life na katong time na katong yang uyab nga uh, na pang na, na, na, na, na, na, na, na, na, na dos ya jung gi pangadi sa pang magminyo pa naman ah, buhip nang yang anak nga first woman nila gabi ka painful to eh pero yang na consider nga ang yang goal ni ja og kay ngano ah, ang yang analysis katong yang at the stage nga jamo pa si kwarta pero nanay yang ideas yang mind nanas si skill sa electronics sakto ang sakto pero luoy ang sacrifice lagi ang iyang analysis according sa libro nga ng autobiography niya sa akong natakop nga o kanang naapod na ang mga videos bahin ana ah, i-consider mo gingon nga gi-attack mo na siya nga kining uh, kuan siya lab uh, kuan siya og love or care or emotion ana um, <clears throat> kay yang gisalikway yang first yang uyab hog na pangkan hindi jam muminyo man kay ngano og iya pang gibuhat nga muminyo obligated siya nga mubuhi sa duha asawa o bata unya kung matipo nimo yung babae ma daily man ang sex oras na binag unang batanon ka dako man ang drain sa imong kan energy kay ang energy nga ming ato sa chakra nga nagkuan og um, semen nag og semen sa chakra na ngawan ang semen, hormones nga ng sexual hormones ang gamunia basta chakrawan yang yang madto sa chakra wan ang kanamang testosterone sa body is estrogen wala may makasaka kaadto nga energy gikan sa mother earth energy nga moabot sayang sayang yang pineal gland ug subang pang parts katong kwan jud kwan kaning chakra 6 kamo tay imagination is wisdom ato o kaning chakra 2 wisdom about uh, material world o wisdom about sa dili mabasa nga mga knowledge no uh, dili makita nga knowledge more on spiritual mental so kung kung ming give in ba siya sa um, need kay iya man tong error nga iyang ipangudusan iyan tong error kung weak pa siya sa iyang yang goal no minduan so wa say error or wa say dakong offense na himo sa tao especially sa babae minduan pero nang adto daily sex kay naa kanunay katipo naman nimo whereas kadto is one time na to ni na dalaga man tong man baji na estudyante pag pa to ha estudyante to <clears throat> So, meaning na ang iyang tulubagon ba sa pagbuhi sa baji o sa bata maija to kung iyang pakaslan so ma obligated sila ko nga kaysa adto nga iyang ipangkan ra so na neubos pa sila ang baji niya sort of so mm, ang pagkaon pagisuya sa baji o ang kon sa bata tuwa sa ginikanan sa baji murong to dito sa mismo which is blessing in disguise kay naka-concentrate yapon sa di, di daw tanang yang gimo man sa magbinugoy ang yang tuyo is makakonsentrate man sa sayang idea na yan naman sa vision nakita naman sa yung mind ang niya ang kanang computer uh, kuya kuha mo ko niya kanang meditation meditation mo ko niya kaning kaning klasihang Amerikano iyang ang iyahang uh, exposure kanang sa east eh, ba east ikaw ko itong yung papa mo on uh, ah, Iranian uh, kanang mga cult ba kanang dunay mga meditation ba spiritual nga mag-practice nga mag-meditate maglingkod nga ang tiil kung ito cross nga di maglingkod og chair meditate na diha kay time nga in kwan sa in journey gid nga to sa India uh, kay ngana ang pa India kwan sa bahin ng mga meditation din niya kana mental ba nga enrichment mao na ron mga Hindu gimension ni sa Ginoo sa NR <clears throat> nganong sa tibok kalibutan karon dagko kadyo nga mga companies nga kinahanglan sa og kanang main endurance bitaw patience o kanang kadadyang ka rich sa mental ba kanang grabe ka dako og lawag sa mental nga musud ang tanang mga complaints mga kanang kapabol ka dyan mo dawat sa mga complaint kasuko mga kayubos pagdaot kataki mga comments na ang mind sa kwan Indian Hindu man di man dyan na word nga. Taga India, Hindu dyan na. Kay ang India dyan nga word katumang dito nga native sa Amerika katong katong kod kabayo sa sa kabayo mga natibo na na miss name ko ni sa kuan ni uh, ah, katong discoverer so na na abi nila og oh, ang in India mo na tong lugar sa Indians nang gitawag tawag ang rong rong na nga pagkakuan ang real term na ano, sa ang real name sa mga tao sa India Hindu mga Hindos to sabi masipyat pag mga Indians <clears throat> so anyway kanang mga Hindos ron nga kuan na sila apil na sa lost in tribe sa Israel daghan na sila ng mga Jewish nga matod sa NR daghan na sila mga Jewish diha kunya na will practice ra ang kanang meditation more than skill mental man gud ang kanang exercise kasi hours hours na sila mag-meditate musig imagine nila ba grabe wow, jud ko na ang meditation mugbo ra pero pwede pa ng meditation nga atong ibuhat man kanang nga si kag lakaw nga si kag una deep thinking ba meditative thinking yapon girko girko man po na ni kwan ni Neil Donald Wallace ang Ginoo mo nag sulti niya ana ah, kanang nasa yang lib mas libro nga conversations with God na nga pwede ra nga dili kayo ka sa ngana nga nag naglingkod ka pero bisag labba ka nga ay lang po nang magsakay ka mo drive ka kay hadlo ko makalimot kasi mong nga na ko usahay nga minus na half na akong murag murag nag nag drive ko nga kuan ba kanang out kanang absent minded ba nagbantay ka pero di nakaadyo hadlok na nga na og mga emergency nga mag-cut bitaw sa na ang drive cutting na adra mag hi, clean kayo yung highway wag kayo mga tao lisod ng meditative yung state dili dili focus dili concentrate kung mag-drive ka eh, ang driving kinahanglan jud focus jud so other than that maglaba ka maglakaw mag-hiking ana ana masa pa or gusto ka maglingkod kanang style na nga meditation o kanyang suwat po usa na sa makalaw mo ni magunahuna ni magsuwat so bisag ka mag-meditate para sa mga hin Hindos pero imong gisuwat o gidrawing nimo mga ideas ana law mo mga concentrate kayo ka meditation mean concentration mo na yeah. <clears throat> depende sa tao na nga efektibo yung sa ilang mga instruments, writing ba nga journal, diary, ana, analyze lang life. Ana. Ang mga Hindos kuyaw kaayo ana. Mo nay reason nga ang luyo ani mga dagkong company sa Amerika ron asa nang kang Elon Musk yung ipadang mga kasaligan niya mga Hindos or mga Indians, mga Hindos. Ano sila GM general manager diyan mga CEO ba chief executive officer kanang main gid ba kanang <coughs> mo jay gada sa rinda sa kompanya general manager na sa ato dire tawag sa mga kong kumpanya CEO chief executive officer Google o oh, Facebook gipadani kuan ang gasugod si si Mark Zuckerberg pero ang mga key person niya yung mga department heads mga managers yung department heads niyang CEO niya karon um, madagko as mga kapina gipang mention diha nga mga taga India na sila mga Hindos na sila po na American citizen sa Dugay kaya ang story niya na na may tabo sa India uh, double dual power, dual dual tactic. Um, meditation, so rich kayo lang mind. Spiritualina, pero ila pong gipaskila naman at muro engineer. So, technical, no? So, bisan nilang mga meditation bahin og spiritual, so chakra 6. Pero gipa-study lang mga engineering course chakra 2 kay moron you work with matters man you work with um, material science diba science so chakra 1 uh, chakra 2 and chakra 6 ilang na develop mo ng mga Indian mga Hindus nga ning rise up gid sila engineer but at the same time maayo kayo siya sa pag-handle sa overall nga leadership ba management nga mao po na mahibawaan o mamaster ninyo kung tigduwa mo ng mga game nga mag-manage mo kanang mga wars mag-manage mo sa mga butang mga weapons katong sa una bitaw nga game yun nga kamoji mo abisan ah, ka na karon di ba mo kan mga mga gamit mga mga weapons na pero lami itong premier katong sa una game nga mag-create mo lugar mo dugang mo yuta mag build up mo og uh, armory or kanang base military base nya kamo yung decide unsa mga armas nga kinanglan unsa mga unsa pong nga building nga kuan sa imong pangsudiha usa sa pinakalami ito nga training bisan og war to ha pero mental training to sa o kini pong kuan game sa cheese kaya mag-arrange man mga different forces kaning dama pero mas daghan ang cheese kaysa dama kini pong training uh, basketball kang uh, coach kana uh, akong training is kaming mo generalist nga thinking dili ka usara ba nga yun ah, akong trabaho is judge ko sa kanang programmer ang programmer dako dako pa ng mind pero ang skills programming or DR ko sa kining typing secretary ko or ako itig gamaspan hmm, ako tindira ah, small parts ka ana technical ana kadtong overall na jud nga mukuan sa entire parts na tanang mga parts all parts na una nga gitawag uh, generalist na utok dili specialist dili specialized dili usaran dili lang usa katong mga specialist dili kanto panggrupuhon to ang mo grupo adto katong generalist katong general manager CEO hmm. kaning mga Indian may kuyaw mga Hindus ba mo ni hawd ang karon sila hawd ka dyan mo handle sa takang ka mga departments hmm. sa business grabe yung dahana Bila hmm. ko sa itong kamayang business, ay part nga purchasing pangumpra na pay mag inventory mag ihap sa mga stocks pilay pilay nahurot sa imong flour ara imong sugar na pilay piliton uh, inventory na dako man ang trabaho then Madto ka sa kumprahanan nimo, purchasing nga. Then pag-abot, warehouse, i-warehouse eh, nimo at sa warehouse ni pod, warehouse ni Next is production, o, kuha ang mga taga-production og mga mga ingredients pagkulpan pagkaluto at na po sa sales mauban mo adto sa mga lugar mamigya marketing to ang sa sales na sa store pagkahalin uh, ang imong i-account imong karta uh, sa cashiering to o sa accounting isuwat lista na listing recording mo to accounting katong mahawid sa kwarta sa treasury kasi to finance to ka grupo mga anak ba din above nila mo itong mga manager yung mama tabang ko anak ang kulang sa atong bikiri <clears throat> kulang ko tao kay dili man nga mo mo mo lingkod mo mo lihok kanang ma, ma, kanang ma tied up ko ba yung gusto ako akong creativity butan na akong sahibaton kada adlaw nga gani ang pagkaon di ganin regular di ba so, fluid ko ayo ko ba dili ko regular tungod kay kaagad ko sa mind nga sahay gani or kasagaran gani nga ready na kong kamubaklay pay may gusto sa akong mind computer dukot ta na nakuha na ko sa idea nga kung di kwan so nakalimot wa na ko ka hike <clears throat> pero mas nindot ni mag hike ko kay ang akong creativity akong i voice record nindot ang akong mga podcast mga mga audio talks uh, mas lamig effect labi ka linaw na akong voice kusog forceful forceful um, <clears throat> sa energetic adyo ipang compare bitan ako ang akong podcast or audio talk nga Jacosby versus kanang nag-hike ko very forceful lang akong o naligo ko dagat very forceful lang akong versus ni sa bahay nga magdiga-digar ako ubos akong voice low voice da di, di init ang lawas ug ang mind wa ka jud ma-stimulate go po mga idea lagi go po mga idea para nako mga nindot niyang mga idea nga akong gipang discuss powerful ba <clears throat> Pero sa voice na po, pag, sa delivery na po ng aspect, mas forceful yung idea nga yung gi, gi-deliver or gi-spec mo nga nag-hike ka or gikan ka sa hiking or gikan ka sa kanang exercise whatever kanang ano ba <clears throat> as yung body nimo na stimulated ba <clears throat> so kani karon nga ni nga galidigan ko low voice uh, murag dili kayo forceful although ang idea mga nagwapo so kung abtik mo idea ang iyong option ayaw ayaw kayo imate or ayaw i-disregard ang, ang voice ng speaker <clears throat> anyway lami itong duha lami kayong idea anong pag-deliver ni mo powerful <clears throat> so anyway <clears throat> kamalay bahala anak kay doon naman ko limitations doon ay mga circumstances nga dili kadyo ideal kay musult aho is anywhere anytime na sulti ko para ma ma-share ba na mga ideas ah, kani marag fire fireside talk lang mag normal lang talk ba ordinary talk natang gipang buhat <clears throat> so kanang mga hindos nga manong behind aning mga gitag-iyahan og mga Amerikano nga mga companies mga founder gyud sila mga ang kuya ni ang mga utok ng Amerikano nang tibuok generalist gyud sila kanang nag nagcompose o nag nag nag asimbol sa ideya nga himong Android mao ni mga mobile cellphone system kanang nagcompose sa ideya nga himong Facebook o si Mark ng mga creative din sila, mga generalist din sila. Pero musuhol ni sa mga tao nga mo in charge sa kada parts. Ang assess nila ron, ang capable nga mahandle sa stress, kani mga hindos, mo naghimo lang CEO. Plus engineer pa gini sila. Engineer ni sila mo na nga kanang computer engineering na, ano, mga engineering ba? So, um, sa asa sila ba engineer, Inja, plus utok nga pang kayo, ang itawag fertile may term na fertile kanang fluid ng fertile na kapable lagi nga mo mo handle sa bisan mo absorb sa mga kan hasta ng mga negative nga naam sila basta magdakag kumpanya mga anger mga criticisms mga problema mga kakulangan na sa painid na nga missing nga na di sila dali ma kuan sa anger di, minus sila anger man nga absorbent sila kayo ba kuya kayo na efficient power of efficiency na power of efficiency na o power of humility power na siya mo nga powerful kayo kang nga nga ka kay di man maguba di man ka mo ma-break imong timper di mabuak ba di ka masuko ba di ka manglabay og baso di, di ka manumbag di ka mapasakit o, sa words or sa physically mo na mo na lami kayo nga klaseng batasan mo ni ating kaning chakras hawad mag chakra ning mga Hindus kaning Hindus may master sa chakras mao na to si Kwan kato si Steve Jobs <clears throat> may sila sa may sila na train siya ni ng mga chakra so muna nga yung mind magkahandle og grabe ba kayong stress kanang mga need nga mga missing miss, pulos missing pag itong tanan gud kanang naaron nagkuan sa computers o kaning cellphone kana mga components nga naa na apps o na sa hardware sa cellphone computer. Ang main man na is Steve Jobs. Nimang ka na. Big man gito siya. Ikaw, giant man to giant to siya sa mental ba? Creativity. Giant to siya nga pagka-creative. Um, dako kayo sa gi-contribute sa world So naran na to atong i-misuse ba kay ubang computer gigamit ni gas. Ang uban nagamit sa computer para sa mga mga illegal criminal activities na ano. naaranas tao na pero generally dako jud gamit ang computer o cellphone so antod ming, ming sabay na ang mga kabataan mga batanon nga nakadak nakakuan po siyang mga idea ka maupo programming wala ka na kayo mga apps apil na ta nakasakay na ta min join ta sa trend ba join with the with the band ba join with the throng um, og og kuan pa ni og, og marathon or hiking pa ni paglabay sa mga marathoners for all man uh, kita apil kita o basta tumbalay uban kita sa hike marathon pangbibo ba ang ang opportunity karon dako pa kayo sa area sa music o sa arts o sa literature poetry dako pa kayo kay ngano ang atong chakra for nga love for God praises for God story to tell about your experience with God o with fellow creation diya pa mo ta mag-focus ron sa uh, family marriage and family sa naging majority gid mga 95% sa mga kanta ron more about love with woman erotic love na siya pero ang gauna sa love with uh, for God and neighbor our creation kini si King David yun yung mga Psalms na nasa church day sa simbahan sa una na mo nga Worldwide Church of God lami og ma ma kuana mo ni model na to ang kasunod ani nga mga composer nga love for God and love for neighbor kani mga asin asin na bahig environment lang kanta bahig pobre filoman uh, mo na di ba mga lami o oh, kaning kang kuan kanang raging uh, ah, ni kinsaman to si Bob Marley kanang one day di ba one day uh, ah, daghang kanta na sa mga lami nga bahin og mga mga kuan sa environment og kanang world mga problema mga tao ana Philo, for filuman. Uh, ah, chakra form na siya nga mga topics. Labutan uh, uh, mm, likod ko. Kining di amang ko si mga bata na nina og si Laylay. <coughs> so balikta. So ang sa music karon nga opportunity daghan dako pa kayo. So, sa mga apps na to, ninyo mga programmer, ang nag nga gwapo nga opportunity is katong kani kani kaning mas magama og dugang nga apps nga mo sibo sa atong plano uh, for example ari sa video making video making um, pag naana tong kanta no so lyrics and tunes so kung ako kung dunay apps ako mga mag apps magama ko apps nga uh, ah, mo subay sa keyword keywords sa uh, songs unsa may mga mga eksena magkeeper tag guys good og eagle nga, mga subjects ba dapitan eagle then uh, dive mga keywords man eagle uh, sa story ha sa lyrics eagle yang gitukob no tukob niya or gi kuan niya ang ang rabbit pitan may ba oh, man na keywords man na so um, pag search nimo kay programa no pag search nimo doon na po ka sa imong archives or sa Google search pro archive mo nindot imong program nga to ana nakakuha na ka makakuha dayon ka sa mga video o mga picture nga eagle unya ng dive ming tukob ana aron sayon nakaadyo sa imong kuan gani mahimo gani automated na automatic na posible na gani automatic na kay mo musibo man jud kay sa imong story nagfly plitan ang eagle unya uh, above the storm plitan eagle above the storm soaring above the storm uh, naa naman na yung mga videos kana saktuhon jud ang mga title sa video so i kung na, how na dyan imong lami na dyan imong apps automatic to niya og butang tungod adto kay pag sunod nga line lain na pug story to ano po to ang may lain nga video butang dito sumo fit in ra sila di siya mulapas ano ba So pwede na gani nga kung ngana imong apps automatic automated na di na i-demano ni mo kita pay mangita kita pay mo fit in mo arrange uh, ah, ngana ani ko tubang video di lapason automatic nga adjustment niya og na kay apps na ngana so dako pagkajo ang kan dako pagkajo ang mas dako pa ang pabilin nga opportunity nga hopefully ma-achieve na, kaning goal na to mo usa sa pinaka pinali mag ultimate pero di siguro pa na pero siguro pero kaning kombinasyon sa lyrics tune or uh, video pictures images kaning video song lagi o video kay ni sa pinaka ngimig nga higher level nga mga products kay ang ang color sa seven chakra i-appeal naman na consider karon may pili bisag sa kulura man pero aware ka nga nagdevelop ka og tao ang seven chakra sa tao imong gidevelop i-activate nimo nagbuild kag mga spiritual temple sa Ginoo templo ning mga tao spiritual temple ni eh. mo pinaka perfect kuya nga padak sa Ginoo oh. iyang mga anak ikaw ang intabang ana kay composer ka gamit nimo yung pag composer video maker uh, video key song maker ka video song maker ka so da kahibaw ka ngani so imong mga song maker ka composer ka so ang ang sound options plus ang colors um, ilang imo imong gina-arrange gina-arrange so kusog ka ang ang effect ana sa mag maminaw mutanaw maminaw ug matanaw sa imong songs o mukanta pa pilitan kusog kadyo ang tayog kusog kadyo ang stimulation sa iyang chakra yung character development mo na sa iyong chakras kapag nakabot na pero hopefully bisig makaabot suporta makabutan ng klasihan skill na laom na ang imong pagka-nurturer laom na imong pagka-cultivate mo sa tao ba uh, nurturer man nurturing developing developing teacher laom na ang klaseng teacher kaya imong gitulod di man English di man, di man science kundi mo imong gi, gi-activate man nimo ang ginurture man mo gi-cultivate man mo ang inner nga power sa tao hopefully kabot ka na pohon terang ko ginak ka time na di ko mo babag mo full time ko ani hmm. so ang mga songs bahin sa kang papagad og ako maghimo og plano plan ako maghimo ko magkomposer ko magkomposer ko so I start with lyrics then tunes then um, arts no images and um, video so I start with uh, story to tell or kaway limit sa akong kwan kaway limit sa opportunity narko akong baton pila ka taos ti buklibutan 7 bilyon na ron kapin almost 10 bilyon na aw 8 bilyon one by one akong atuon ato kuslang balay interview istorya ta sa mga kaagi nimo dagan ka sa mga kaagi isas kada tao aron dagan ka sa kaagi nga uban oh, kanang hanging pa wa pay konklusyon wa lessons uh, ah, libog siya uh, kamao mo ka na mga mga kuan uban concluded na jud nga mo nagi akong lesson na learn lang ang effect ng gigmayng batasan changes sa batasan daghan man ini ini song ini, song uh, suspended min wa mo man ang yang kaagi mo commit na lang karon medyo lami ang closing ang finale ikaw na lang mo kan ba nga ah, sige bro go on ana ang um, uh, life is go on ana Then, yang life is uh, unfinished like uh, ah, gibiyaan siya na nga na may nga na gibiyaan siya wala. So, ang up. Wala ma mayong konklusyon. Or galibog siya sa iyang problema. Galibog siya sa iyang, iyang sitwasyon. Ang upod. Ikaw, ikaw nga haod ka, mo, mo dugang ka og comments. Ikaw na mo konklusyon sa imo sa sa kanta. Aron pod ang ending is hope, hope reassuring. So, uh, uh, tactical nimo rich ka sa wisdom rich ka sa wordings rich ka sa poetry imo nang i, i nga naon nga lami kayong ending happy kayong ending ba so so arts na taktik na sa lami nga poet poet lami nga writer um, so ang akong buhaton o mag gusto ko gwapo nga song composition uh, ah, story to tell lang mga stories to tell sa mga <clears throat> mga tao kada usa ka tao na aman na bisag ordinaryo ng tao ha na ana bisag specific lang kayong kanta kana kung kanta nga lami nga kanang Jesus text text the well ang iyang kaagi katurmang slide ang iyang iyang auto yang anak dia sa likod yang baby nanja kining in decide si Zao Lord wa na kaya kay wa ah, na kanang uh, din ako ko kakontrol sa well o nindot ka nga kuhan di ba pero small story ra but big lesson to tell small situation small experience nga pilar ko to wa man ganito yan ming, minutes o sik ming hours o weeks or years in life just a few seconds na to hmm. kada pong kantang uh, what if God is one of us di ba so ride on a bus uh, just a small experience na or di experience more on what if ra gani imagination what if ra what if God oh, wa ganyan nga nahimong experience niya ihalang mga imagination o mga mga case no case uh, ah, uh, ah, imagination what if God is one of us riding on the bus on, a way, on his way home mm, So, isa lang ka slight nga experience just seconds para aning nitabo aning Jesus on the wheel takes the wheel Jesus takes the wheel may bis kay lang ito na lahana <clears throat> so few minutes adi ah, few seconds na experience aning babayhan na aning nag-compose aning Jesus takes the wheel yan, himo ng kanta nga sikat kayo. Hmm, see? Hmm. Ang mga kanta di biya daghan kayo na siya nga wordings. Limited di kayo ng wordings. Ilang kamao ka mo kuha sa uh, mo express sa usa ka idea or experience in just few words. Few words but you says a lot daghan kayong isulti. Uh, ah, nga na nang in Arloy kanang mga libro sa Ginoo nga bisan sa usa ka linya lang isa ka words ang naghana na kadtong kanang broad na kayo kuyang ang Ginoo bahin ako kay hili man writing idea man ko makabantay ko i-compare nimo sa daghang adong bla bla bla bla anang mga libro ron mga kung gusto nga mo unod baga adong libro nga way mo unod gam mga hawd sa libutan jabo mga unod ka na pero sa inarsos usa lang ka sentence na short usalang kalay na sa sa band paper or paper or notebook o sa page usa ka lay na ara na ng daghan na kadyo nga sus may bulong jud ko di kay mo kasabot pa na kay di man na inyong linya sa ako man nga rich kayo ang idea na to nako kung padayon ko ani nga maabsorb ko sa mind sa Ginoo sa iyang wisdom nga nasa mga libro grabe ko kayo ka uh, daghang kung kayo diya rich kayo kumain kung uh, ah, nga na mo, mo, mo agad sa teacher na to nga kuyaw kayo nga teacher na to atong invisible teacher so balita ang songs nga mahimo na to on the category kung sa category sa Eros Love sakrawan nga Love for Self nga connected ang self ni Gugma sa imong spouse o atong laki is ni Gugma sa atong asawa atong mga anak experience sa atong friends hanggang within ourselves ba within circle of family member o friends daghan na gini kaso na topic ha billions of songs what about kaning hagingon nga isulat nako ang mga kaagi at least one nga experience bro do da, dili dili wana daghan ka na siya kada person mga miracle nga mo na experience story nimo nga how God help you how God uh, or how you hate God kung pa ka ma convince sa Ginoo how you hate God why you hate God pa ka mo conclude ba nga mo converted sa Ginoo yung pagka sa level nga pabaya ka kay kay way klarong ginupra nimo na wala ka lipita pa magamaang magipon ng story nga nang anak ka manang na-achis ka manang himong kuminis ka ganong naangri kas Ginoo anak unsa may imong mga mga idea uh, diha so magama gyapon ng song pero doon na din mga intervention sa Ginoo sa imong life at least once so that is one song nya kung imong i labi na karon kay na internet so imong iyanan sa tibok kalibutan nga um, unsa inyong mga important nga topic sa inyong life be experience niyo nga importante ug mga realisasyon mga lessons kay amo na tong songs na koy grupo nga magama og punada uh, ah, so magtampo tanan so it means billions it billions ang tahapit So, ang potensyal na is billions na mahimo laban na nato tungkol sa internet. Kay ma-access man nimo mga tao dito sa Romania, sa Siberia, sa kinabuhi sa kanang winter nga o sa pinakabugnaw kayo nga village or barrio sa Klibutan. Uh, ah, habis sa ganun kami kung ano mga video sa YouTube good magama naman nimong kanta tagham kang mga topic nga makaputga ka mga tagaas gani mga tapi ka mga put, makaputga kag mga lesson ba lami ang kanta na at least one lesson one message ba one, one meaning kaya makabenefit sa mga tao ba muna yung dot nga ang kanta at least one lesson focus sa lesson So kanang balikan to ng kantang nindot nga Jesus takes on the will, takes the will. So meaning naday abot sa life nga di na kaya nga uh, i-surrender na niya God na mo mo drive na musunod lang siya musakay lang siya musalig siya sa Ginoo meaning to say nga um, mas maayo nga sa life uh, na ay driver ta natay spiritual driver na natay spiritual guide kaysa we ato bang i kanya kitara gyud kitara ba kanong musali gyud sa atong gagulingon nay mabut mabutang tayo nga makarealize nga di day pwede hindi na enough doon na tayo pagsalig sa tungkulingan ng piroog mauram na imong saligan uh, ah, pildi ka meaning na time nga sa iya nga di ka ka himo ikaw la usa meaning the best nga na ay ginoo mo guide tawas si Akyani oh. story sa Little Akiani pasadya gamay pa siya kani na ang gini ang Ginoo yang tutor yang guide ampo siya <clears throat> akyan is life og imo nag story nimo imo nang kanta short wordings lang kay pila ra na words na na kon sa sa kanta nga 3 minutes 4 minutes ang kagyani nga life is uh, little child innocent child nga mo refer sa Ginoo labi na siyang talent mo refer sa Lord sa pagmamaog eyes sa pagpento guys sa pag nga nga na hmm. yang teacher ng Ginoo well, tanawa si Jah versus nato nga minus ta mo konsulta sa Ginoo minus tag paminaw sa Ginoo minus tag refer mo refer niya ni Jah ang ato atong gagulingon ug sa kon sa atong mga relatives pod mo atong sundon uh, ang effect tanawa ang sa ari lang sa wealth mo no? ang kayani kakyaning nga wealth is kung mo tabang siya og kung tabang inabangon man siya tabang siya og nay mga nagkong katastrope mga kalamidad o kanang mga nay mga cancer o siya kasagaran dako pa siya donation kaysa mga nasod ubang mga nasod daghang mga nasod nga malabuan pa nila imagine tibok nasod versus sa ka little child mahatag og arms kanang kon ba kanang mahatag og kuan tabang age nimang kana ah uh, sometimes na pay ka akyani nga ikuha nga amount ang yang magna siya charity pero mo on sa ihang kwarta gina yung income dagkag income kasi siya kaya ni sing hmm, siyang talent hi So asa to balita ang atong nindot kayo nga uh, opportunity ron kung maka-grab ta ni mga no grab ni dakpon capture nimo uh, ah, pareha pod ni sa sitwasyon ni Steve Jobs nga ang vision niyang nakita is vision of a computer and a later katong cellphone uh, oh, muna nagrab niya dyan, nahimog yun niya may nakanindot niya kaning mahimog yun mo that was his mission and his contribution to humanity's progress and perfection. <clears throat> mao na ang yaha muna lami siyang uh, model lami siyang uh, inspirasyon lami siyang uh, encouragement uh, <laughs> so ato ni siyang uh, himong uh, model siya kaning kaakyan ni is kaso ni akyan ni is um, iyang gihimo ginang guide nga guide niyang Ginoo Imo niyang guide ang Ginoo. So as a guide sa successful kayo siya. Kusog kayo ang iyang pag-generate og wealth sa mind, wealth sa in the form of mga arts niya o mga gwapong ideas o mga images, yung talents. And then sa kwarta, grabe siya wealth. Um, so, grabe ang iyang wealth in all forms, no? uh, dili lang sa material or financial wealth dili sa money hasta pod sa kanigin yung talents um, ah, yung love na express yung talents ang yang kog mas ginuog sa humanity og siyang pamilya na express niya sa yang talents niya ang kwarta na lang ang sunod kay man ang yang mga arts yang paintings <clears throat> so usa na sa lami kayo nga example so kita po dog i ikuan ni nate og ngana pa parehatan ni Steve Jobs nga mo sacrifice although dili sacrifice nato ang atong pamilya na ano itong family pero doon na di sacrifice ni mo kana mo focus ba sacrifice kas time ba i-focus ni mong time kay insa pag-achieve nato og di kita mo focus kaning idea nako nga video song video key worth ni siya kaning karon nga i-piano kung di ni nato mahimo da ato ako na ning express bisag dili gani ko no masu dili gani masulti pero ako na ni nasulti nasuwat og ani karon na, na record pero bisag sa mind lang kaya ang atong mind gawas nga naalagi na karon kanang clouds ron sa computer or ilang mga ilang mga hard disk ana bisag wa na no naman jay akasa nga library nga tuwa didto ang mga thoughts na to unsay na gama ni mga thoughts na, na kanimo na na assemble nga thoughts it's invention, di ba? Creativity na siya, invention. Bisagwa ni mo na ma-invent in reality. Available na, nag-record na dito sa Akasya atong common nga library. Atong common library sa spiritual, sa mental. Tuwa ato na record and then one of these days matingalang ka o ma-inform ma- ma- ka tingalan ka nga po ay nagamaad to kay doon ang mga mayon so nagsige mag search it happens nga imong thoughts mo'y useful niya nagamit niya mura po mura po siya nag research ko og physical book nag search yung mind niya nag-access siya sa imong thoughts nga gi-record dito na may spiritual good nga library ta akas siya akasic records men, mental emotional na siya nga video na nga mental o spiritual ang form walay physical nga gigamit walay physical nga container walay tape walay USB walay hard disk ah, tuwa to dito sa Acacia na tong library so bisag kani akong thoughts dili ma takop ninyo dili ninyo mahimo so doon na ni say potential nga katong kasi sarap ron kasi pangitag idea ron nga mga minds mga humble minds seeking minds hungry thirsty nga mga minds researcher nagresearch sa anak siya ron sa kalibutan to aba to sa naabala siya sa Russia o to aba siya sa Iran ana asang lapita magamit niya ning idea nga akong gi-propose pero masis kayo kita di pagkain mo. Para sa nahitabo ni Steve Jobs. No? Masis kayo. <clears throat> So, kay makaapil kita enjoy sa benefits. Material benefits. Pero by being creative sa imong mind, kami akong gimor nga, daghan ko mga ideas nga gi-create, it's already a contribution ato sa Akasha Record og sa mga kanang kung gisiran nimo ni sa video mga sa audio naghanap po makabasa ni makadungog hmm. so dako kadyo pa og sa song making sa composition og mayong kag topics encounter nimo with God, imo experience with God. Either suspended pa kami ning wa pa ka mahuman kay napakakiubos na kay daot sa Ginoo oh, that's already a story to tell kay nganong nangana man ka kanang daghang nitabo ron sa Europe nga ning doubt na himo silang skeptic at sila kay di sila kadawat nga uh, na orphans mo guli sila kay nangamatay may nang tatay sa gira nya naka subay sila nga namatay to na ang sagira nga ang gigama sa mga religion Christianity ba so how could mo na ilang kuan question how could Christianity or religion uh, ah, maudyoy mag ila mong nasubay nga maudyoy ko sa gira um, mo nag kung sige mo na namatay lang tatay Nahimos ng fatherless. Uh, ah, ilang mother na widow na sufferings nila day throughout the years. So nagka-question sila sa na may ginoo, na may question ng existence sa ginoo. Ning doubt sila na many of them may proceed og reject na din sa ginoo, na nahimos lang at yes, iya sila sa evolution uh, which is worse kay ano, ang evolution ba niya is the belief nga kita nagsugod sa amoy ba we don't create started with a creator wala ta sugod nga dunay creator but we started as amoy ba one cell nga organism or bacteria that ming evolve na siya without the aid of a creator nahimong more complex more intelligent nahimong ape monkey So monkey atong source na animal. Uh, so ang ito muna low source, low low low esteem ka, So, esteem. Usa pag high esteem nimo nga imong tatay amoy ba or monkey. <laughs> Saan pagka high esteem nimo? Saan pagka proud nimo nga good pride ba? Galbo nga sakto. Saan pagka taas nimo low esteem kasi mo lingon low esteem po ni mong mga tao, dali ra kamo patayan na dali ra kamo disrespect o mo dishonor nila og sa imong lingon mo suicide sa imong lingon og mapatay ko sa lain kay low low, low source man inferior man source mo we're asking sa NR ang source na to is kuyaw number one is kuyaw kayo ang creator labi na mahibaw ka aning 7 saktas unsa di sa ka butan unsa pras mahibaw ka sa inaal nga yang kreisyon gabi kang ilig gabi ka powerful so sa ito lang daan as your start kuyaw ka and then sa imo jang actual start wa man tang start as amoy ba angel man ta angel man ta kasugod da niatag split ta ito to na man ang woman para experience kay as angel as angel perfecta para sa ating ginoo why problema di ta mamatay hindi di ta experience sa as angel katong silang Lucifer nakasato kay gi convince naman sa Ginoo mo ni wa isulti sa kan religion i-convince sa Ginoo nga mo rebelde sila mo place sila as rebels programa mo place sa rebel ang problema ra maha kay after gi-promise Ginoo nga I will recover you mabalik mo sa inyong happy state as angels pero for a period nga dugay ka adyo human hantod karon pa human you will upos tanan mo upos mo sige mo supak sa akong mo counter po counter mo gamang uposit kontrahon ninyo ang ato ang uh, absolutes ang atong joy nga way limit kontrahon ninyo gamang mo uposit sa joy ang atong beauty nga may limit kontrahon jo upos mo gama mo mga tanang klaseng ugliness gubunin jo mga beauty ang health gama mo upos mo mga klaseng klaseng sakit ang peace na to gabang mo opposite sa peace mga troubles, mga wars, quarrels mga intrigues tanan uh, ang colors ang gama mo opposite nga bad colors appeal and darkness nga may color uh, so counter no i-counter ang unity uh, buak mo more on buak mo bukunin so i-divide din so i-divide nyo mo gama mo og uh, mga sitasyon nga quarrel quarrel away away um, so pag sugot nila sa perad og kauban ng mga angels daghan apil ta apil ta sa yang grupo gisit ang mind kalimot na sila sa ilang previous nga angelic nga happy state nahimas lang inimi ah, mana nakakuyaw kay murag real din nga inimi hmm. hmm. ang ginawa na nag-hold sa control o ma-reset niya pero sa pagkaroon nga di niya i-reset inimig yun ang atong ang kuan ang atong treatment atong butasan pero nag-ubi ta sa gusto sa Ginoo nga maginimitan niya dako ang nga purpose grand ang purpose niya kay ang gusto sa Ginoo is ma-experience nato ito gilang opposite para in the end muguwa gin nga katog yung original nga atong na-enjoy kanang peace nindot jud kay ang peace no versus sa uh, war o trouble kanang opposite nindot ay kayo ang colors no versus sa black or night di ba nindot today ang joy no versus sa sa sorrow sa sadness griefs nindot today kayo ang health no versus sa mga sakit nindot kayo ang dato no ang dato ang kaya ng ginoo hindi man sa Panginoon sa dato talagang gamiton binuang nimo kang proud dato ni si Piadya pero sa imong sa kadato sa beauty sa riches abundance Ginoo ikaw na ana gitamay lang ang mga dato ron tungod kay na sila gibuhat nga wrong pero ang ang Ginoo dato kadyo ang Ginoo dato pero humble ang sipyat sa mga dato garbuso ang Ginoo dato magaluyon ang sipyat sa mga dato ron dato way kaluoy di mo share mura na diapita gisaway sila sa Ginoo wa mo sayaway ang Ginoo silang pagkadato o maybe kung nila pagkadato binuang ang pagi uh, ah, saway pa na pero ang pagkadato jud in itself ang Ginoo dato, dato kayo Ginoo dili pobre ang Ginoo dili pabor kayo ang Ginoo sa dili pabor ang Ginoo in the sense nga kanang gusto siyang pobrita Naanay time nga mas advantageous nga mapobre ka kaya ron makamao ka makamao ka humility. Dunay time nga appropriate ang mas maayog humble ka o pubri para ma-humble ka kay taas pa galbo. Uh, pero ang end gud ang ideal gud is dato yun so yun dato healthy kayo perfect kayo beautiful kayo color lamig ka dyan pagkaarin sa mga color di walay black walay darkness uh, landag kayo na landag nga dili maka makabuta saktog nga paglandag ana united tanan uh, so mo na siya ang ang tuyo nilang Lucifer nga ning rebuilde ning uyon sa gusto sa Ginoo para ang tanan maka-experience og opposite maka maka concept opposite unya ang final is matagam di ba di na tamang nga sa mga band nga opposite musa mo taga appreciate sa original kang gitawag absolutes mo na ang term man is absolutes absolute virtues o values absolute virtues and values um, so in the end balik ya punta sa original mas mulapas po yung kanindot mas mas tungkol sa kalako sa itong precision tungod sa kaagi na to sa bad experience na to sa mga bad opposites mo higher kayo nga atong happiness o level sa perfection may tuyo sa ginoo kusog yung mga precision mas dako jud diferensya ang wag ka ka-experience sa opposite versus sa naka-experience ka sa opposite Mao kita tamis kayo ang success kung dagi kag kabos o kalisen. Ana. So mao na sa ang kwan. So um, balita sa to music nga talent or mga opportunities kaning mga songs, mga top, topic nga experience with God, encounter with God, mga gamo itong songs. At least 8 billions kabuok na. Kay magi kada usaha sa story to tell man with regards to his relationship with God. Uh, ah, Dahan yung mga story ni. At least usa. Uh, Manay, og kamauta mo, kuha na mo, mo, record, mo record, mo gama, researcher ta. Ah. Why limit ka? Limang ka. 8 billions. Another na po itong imong experience o mga topic nga with your field creation, daghan to kayo. Kanang ipanghimo bitaw sa mga kanta nga lang asin ba, ng mga environmentalist mga kapilig, kapaligiran, di ba? Kantang kapaligiran, ah, mga kaagi, mga, mga opresyon sa mga kabos. Yung neighbor mo na, love neighbor mo na. O bisa magkanta ka bahin og birds. Kanta ka bahin og bees. Kanta ka bahin og buwak, isa ka buwak, nindot. Uh, minus minus pa naman kada mga nindot ng mga katabi. Ah. Mana mga children song sekarang Hmm. Nandito tayo. Na ay para children na para adults. We still need creative writers and composer regarding creation. Daghan kayo ng creation nun. Yung mga topics. Kami mga writers, Okay ba mi nga arang daghanap pa kayo another billions mo nga mga kanta na mag describe sa kana namang story sa oxygen bajig laki na siya female og male oxygen nga gi gi molest mi gi attack gi gi isang tawag nga na gi ambos no na, sa mga chemicals leading chemical kanang mga gasolina fossil chemical CFC smoke gi attack nila ang oxygen gikuha gikawat gikidnap ang babae di, uh, ang male oxygen minabilin nabuang natarantado na natarantar na suicidal na violente uh, nahimong free radicals or oxidant, di ba? Mao na siya naghimo na ron nag, nagtabang og gamag mga kanseron. While gi-ready ang atong mga cells sa mga hubag, pinagi ng mga bad frequency, bad music, apil na po ng frequency ka sa wifi, mga tower, wifi towers. So, mm, over nga nga tingog or sound noise na mo mo ubag ang atong mga cells here comes ang free oxidant buang nga oxygen na barumbado tungod sa iyang emosyonal nga uh, suffering nga wa iyang asawa yang gi mga nakbastak basi siya kada sa kuno hayo imaginary nga mga uh, bulo or knives sa kanay palitan yung ipangtakbas ang mga inagbu niya nga cells maagian niya o iyang ipangsunog so nagproduce og injury or wound hindi na maayo may mong cancer mukuyanat na siya may mong cancer mga na mga lindot na mga topic daghan na ano? so daghan pa kayo mga songs day daghan kayo mga songs nga himuunon so expecta so uh, kamo ang first challenge nyo is mana sa apps and then by limit spend time mo sa creativity na po na dia sa song making o lyrics making sa three talents o diri sa arts og mga mga video o mga drawings nga mo capture ang mga ideyaha kana akong gi sulti ninyo nga uh, ah, kaagi aning married oxygen kani natural oxygen nga bagyog buto and then kidnap giilog gisnatch ang bay nga oxygen siya na nabilin nahimo siyang widow ang nga male nga oxygen din na buang siya nahimo siyang free radical nahimo siyang oxidant magsabad-sabad siya sa mga cells mo na nga story uh, cancer di ba the story of cancer the story of oxygen tanang karong gihimo sa 5G tower nga gisip nila og 50,000 ah, 60,000 gigahertz ha ah. 60,000 na gigahertz pag yun gisip nila kay aron ang mo produce nga frequency ba hit hit ah, ang frequency ang ma-produce is 60,000 gigahertz nila nagisip ang frequency ang 5G So ang maproduce nga kurente or heat sa atmosphere 60,000 GHz ang gikusgon. Aron maapsan nila ang lihok sa oxygen, madakpan nila ang oxygen. Ja, ang term na sa mga scientists attenuate attenuate nga ng ma-disable nila ba ma-cripple nila uh, ah, mawikin ba ano, ma-disable nila ang oxygen so bisan asang sinyang tago o saang sinyang malukitid sa itong lawas o gawas kay sa lawas ang buho sa itong pores sa itong mga bisan sa itong bones o labaw na sa itong flesh atong unod luag man kayo na kasugod man ng alis nga wala ka ng heat pag ng frequency ba wifi no, marakpan niya po nilang oxygen so ilang gi single out nilang oxygen ron dakop ilang gi sage ba ilang gi dibutan ba o ang alis nga nga masikop na ang oxygen din matunwit so kung maminos ka ng oxygen patay bata ka plus ila pang gispang sunog ang mga maker sa oxygen kaning mga dahon mga pares mga wildfire tibok libutan ron lami ka na himuon nga story o kanang kanta mga wildfires gasig hurot sa mga grasses o mga uh, trees itong sunog nila maoy mag oxygen and then another is kanang tigama ang meaning tigama is mga oxygen na si nga kanang nakatied up na ba sa pranang carbon dioxide so carbon ang oxygen ron kay uh, daghan man nga oxygen nga dili si siya uh, free kay nakatied up siya sa uban nga elements para ng carbon duha ka oxygen na tied up sa carbon muna dye dye means duha oxide dioxide so carbon dioxide kanang utot na to o kanang atong alisngaw kanang gi-exhale na to gigawas na to ginawa ah uh, kay na carbon so naka saka ang oxygen mo mo tied up na siya sa kanang mga oxide monoxide uh, sulfide basta ide oxide oxide na oxygen na na kanang kadto yang ang oxygen ko mo mo compound na siya mo mo, mo tapo gitapo sa ubang mga elements so chloride ang chlorine wala oxygen pero pag chloride na ang chlorine with oxygen na sulfur wala oxygen pero maubanan sa oxygen sulfide uh, kung duha ka oxygen dioxide sulfur dioxide sulfuric dioxide um, ang iron um, ferrous man lang word sa iron kung peroxide usa ka oxygen with iron kung duha ferrous dioxide hmm, nga na ba so ang mga oxygen ron kalabanan na ay yang paris o na compound siya sa paginawa ni mo ana nga time og dili pure oxygen mo ginhawa dioxide plitan carbon dioxide ma, ma masuffocated man ka you need pure oxygen so mao na nga ang dahon diya sa dahon kanang photosynthesis usa sa gihimo niya gawas nga nag nag detox siya sa mga mga toxic nga mga iron toxic nga mga calcium toxic nga mga potassium magnesium phosphorus unsa pa usa yang buhat na is yang gi gi-release po ng mga oxygen nga mahimong free nga pure oxygen mo na ating ginamaan kay we need oxygen nga pure man nga wala ma-attach og chlorine uban pa imagine chloride imong ginawaon nga ikwaman toxic man ang chlorine og sige ni mong nay, chlorine nga good sa body pero og ginawaon nimo dili ba yung pata sa pagkaon okay man ko rin limpyo man ko rin dili palabian na purpose na <clears throat> pero iginawaon nimo ang chlorine with oxygen ah, oxygen with chlorine dili na para ang purpose na kadaot na sa atong lungs kadaot na sa atong blood mulaghan ng chlorine imagine na kada oxygen na chlorine asus ah, isugo kayo ng chlorine masunog na yung atong blood so doon ay purpose tanan so sa breathing para sa atong supply sa atong blood pure oxygen yun wa dyan na question kinang wa dyan na pares pure dyan na oxygen so mao na nga naa sa dahon nga maog term nga gagama pero actually gi-free niya ang oxygen sa ubang mga elements imbis compound gi-breakdown niya into one element oxygen ra la katong na uban carbon ni eh, one element carbon ra pod na po to lang purpose ang carbon kuya kayong ginubahin na na ja <clears throat> kining man nga ang source sa oxygen nga pure ang mga dahon o lagi pang sunog di wildfire pang sunog ang saon sabi niya itong ginawaon masuffocated tama mahilo ta sa mahilo ta sa compound mga dioxide carbon dioxide mga chloride mahilo ta So gapon ang story nya karon ang laing tigama or tig free sa oxygen karimang plankton mga small plants bitaw organisme mga galutaw marag mga molds mga galutaw sa dagat da lapad ka dyan na whole ocean o, ang sultiron nila is ang dakong source sa oxygen ang plankton dako ang puno ng ocean or dagat karon oh, pang oil spill isang oil spill either either barko mga tanker mga lunod o bituyog lunod ang oil baya inagkayabo di ba na magnipis mo o ah, di ba na mo magbaga magnipis na siya gusto mini ang usa ka barkuhan nga oil kung ma-spread na sa dagat ligpis ka jo pero nakuha ka yung area nga makaber na sus patayang lang langtang na ba mahilo so another bad na po na nga atong i-news atong i-describe story, story to tell na sa truth to tell sa atong kanta oh. so plus ka na pang mga toxic nga gakontin Japan og mga gasolina anong mga toxic ng mga liquid o solid ng mga garbage o mga waste nga giubo sa dagat pagbuo ana okay ang solid mo kasalaom mo tidlom nagduga to nila nagkasagaran ba ang mga toxic mga duga sa mga gasolina sa mga factory duga <coughs> so another to nga liquid nga mo lutaw sa dagat patay plankton so ganay mga gwapo ni sa mga story ako og baka activate ko sa akong skill sa tune tune making ma-encourage ko gama og mga poem mabit lang itaguan ako ng mga writings nako kanang mga ani kay ang mga articles story storytelling naman na ah, or message ba nga mag mga message explanation ng discuss no kadto ko ato lang tong i-arrange imong lyrics imong songs ah, <clears throat> dagang ka mga writings baga eh, susuga pang gi-record na katong mga papel na madaan nga sinakusak ko dahil dito sa building nga nangrata po ron ato nga ano na amon lang gisunog nga piece of paper nga mga na mga writings mga mga importanteng mga ideas ito baga ato kadyo nga kanagadan pero di ba ko kalimot sa uban ang wa na ko malintira mga mao po na mga lami mga ideas kan impress gyud ba na recorded di ba tungod sa ka worthy o kabalabol niya so although na na iris ang nangasunog ang mga papel apil tong mga ideas nga di kayo balabol pero nabilin sa akong ang katong balabol so one way of kuha mo to kanang gisilik na to ang, ang nabilin sa akong katong atong na-impress good impressive kayo nga mga ideas dahon na palang gisuwat ahon na palang gisulti ahon na palang gisuwat ahon gipost i-comments nahimo na po ni siyang nasa papel or nasa internet nasa mga articles nga hangi kuan sa word so if given enough type mo maabot itas time nga mahimo na tong music mahimong mahimong posters mga sayings, quotations, proverbs, ano unya uban mga songs. All are motivating, all are inspiring. All can guide you away from the error towards truth, uh, towards blessed nga action, di ba? Mag-guided man ka. Di, blessed, meaning doon ay gawapong result di ba kay mauwi sa error maka sa destructive na action uh, ah. mo na purpose mo na benefit whether you express it in lyrics or wordings or in picture picture painting pitan o boss, mas payo. Mas, mas lamang. Or in three ways, na text or lyrics, na tune, and then na the picture. Hmm. Salami kayo. Maximum mga tong growth, maximum mga tong pag-develop sa uban, pag nurture sa uban kung namito na to ang tulo ka talents text or writings or words then tunes then pictures or videos arts painting so mo to mo na to ha hirap up na to is uh, meaning sa song making lang arang na ah kay ang kategory nga duha pa man ma-maximize love of God or stories about uh, songs about God o songs about creation.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 Leader of the band. Dan ay words niya nga, I wish I could give my thanks to my father man, father man niya yang nga katang leader of the band. Nahimo siyang uh, nakakopya, nakasunod siya sa talent niya papa.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 Kaya listen naman sa Father Ansan da lang. I have to go away. So, ang father, ming, dunay advice si Bilin siyang anak kay, time will come nga, mawa siya. Uh, short message, pero lami kayo. Ano, kanang, na latest kantaron, nga lami, bayan sa father and son. You raise me up. Ah, na, na, na, na. You raise me up mm, stormy sea. Mm, you raise me up to more than I can be. So, gi, gi, gi, nurture pa kayo ba? Na-develop pa kayo niya ang anak. Mana nga in tribute ang anak ng kanta nga thank you nga imo kong gi gi raise gi train gi buhi gi nurture in this way mana meaning anak so tagsa pa nga mga kanta ha pero mo mo sana sa tanang mga kanta mo lutaw siya eh, lahi mo god mm, nalindot po kasagaran nga magdidikit og kanta to someone uh, apil po sa wife pero mo tungod sa kadutay pa sa kanta nga bahig environment mo na nga mo mulutaw gid ba ang kanta sa mga asin mulutaw din siya kanta sa uh, about your father or about your mother ana ang kanta sa kinsa ng singer na nga kining bahin siya sa tugon siya pamalo ay kayo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 may ang ramay katong bahin dito sa I have done what you have told me regarding to na daw akong na-fulfill ang imong yangyo ma ang imong gitugon uh, ah, they, ha, they are grown now di ba nga na yung word na dagko na sila ma successful na sila ma ano? piskay ka doon ato ng pinataon <clears throat> ah, atong i-play, di ba? Pause na tayo akong i-search. <clears throat> ah, naradoy. promise me that you will stay. And take my place while I'm away. And give the children love each day. I had to cry, what could I say? So, nanugod mama, di ba nga? <clears throat> uh, take my place kay matyo naman yung mama ikaw mo mo itugon yang anak nga uh, mo mo mama mo mag pag mo buhi ba mo kaya sa mga manghod ko na kay mukha undang kanay mo babag na kuan Akman Rooney nga kanta niya <clears throat> ang yang ipasabot nga na I've done my promise ya mama they're all grown up now di na siya ka-guide kaya nagko na sila pero successful ni sila ng mga isuon so maninindot nga um, usak ka story ba story to tell sa saka life sa saka tao hmm. and then so kung songwriter ka kanang mga gihimong movie gihimong mga soft opera kanang handaw manan sa awit sa kaawit na imong i-shortin na into asong ang length niya sa kakanta so gabi naman na uh, akong i-close ang akong uh, video voice ron o audio voice uh, mo to ang sumarian na to is uh, sa music industry dako pa kayo sa arang dako pa kayo mga opportunities na dito mo sa computer um, pong instrument nga um, marag piano pero chromatic chromatic si it's ro O matic chromatic na napoy kuha na tyros T Y R O S tyros uh, mura ni siya piano o piano ni siya niya mo sound bud tanan klaseng mo instruments so murag band ka murag makuha ni mong band nga mga instruments pro advance ni siya kay may mga lights niya lami gid ang sound niya pod So yun ang klasihang uh, instrument. <clears throat> Pero duda ko na ni apps ani, na ni apps ani nga nga gihimo nila. So <clears throat> unlimited pa, unlimited pa ang world of music. Mm, so as I said, gani sa within self o family gamay ra gani ba kayo atong nahimo nga mga songs para sa mother, father ang brad, brother nga ang brother songs kanang kining kwan hand heavy mo na hand heavy in TV, he's my brother. Do talaga di po na. Basta ka more on woman lagi or sexual love, sex, sexual or romantic songs. So, dako pa kayo. As we proceed, mature ang humanity nga dili na tulo ka sakra tulo ka sakra ang nag function for so many centuries kay immature pa ang humanity kung mo-open na ang ma-activate na ang higher chakra nga 4, 5, 6, 7 diyan na magawa ang mga songs nga mo involve na sa kanang relationship na to sa atong ginoo sa atong sikataw ana mga friends na to love na to sa environment um, beautiful things nga gihimo sa mga birds sa mga wati na mga nindot kayo mga mga kung mga bis unsa gimo sa mga <clears throat> so malaman na to kay taas na kayo itong discussion and then uh, be guided accordingly okay God bless